็นการทำวัดสองรอบรอบแรกจะาวาดท่านพาทำวัดสวดเป็นชั่วโมงพวกเราก็มีกิจกรรมพิเศษ ถ้าพวกเราไม่สวดเราก็เสียเปรียบเราต้องได้สวดทำวัดทำวัดเย็นดีนะเสียเปรียบท่านไดสวดท่านไดทำแต่เราไม่ได้ทำเราเสียเปรียบเราก็ต้องสวด เราต้องทำท่านทำก็คือหน้าที่ของท่าน เราทำก็คือหน้าที่ของเรา เมื่อวานเราก็ได้อบรมกันไปรอบหนึ่งแล้ว ตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มเมื่อวานรวมเป็นเวลาสองชั่วโมง ตามกำหนดการแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่เมื่อวานก็ยืดไปเป็นสองชั่วโมงให้มันมีคนเพิ่มทีนี้มันเป็นเรื่องดี มันไม่ขาดทุนเพราะเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับกายปรับใจของเราเนี่ยให้มากปรับเอาใส่กายใส่ใจของเราให้มาก เป็นเรื่องที่ต้องบังคับกายบังคับใจของเราใส่ให้มาก ถ้าเราปล่อยตามอำนาจความมีขี้เกียจที่ค้างของกิเลสเราก็เสียเกียรติบรรยาขเาีในวันนี้ให้เริ่มด้วยการกำบัดให้กำบับคำแนะแนวทางปฏิบัติต่อไปมีอะไรเราจะพูดเสริมกันแล้วก็จะเริ่มตามเวลาอันควรอาจจะสามทุ่ม ครึ่งหรือสี่ทุ่มก็ได้เนาะสี่ทุ่มก็ได้ครับฮะได้ครับเออเนี่ยสายยกคอยเป็นประตูตามเราเราก็ต้องเล็งที่ตามอยู่ครับแล้วฟังคนะทำมาไปลดูนะนะลองแปลดูนะเอาเอาเอาไปให้กันไป ให้ผู้หญิงแปลผู้หญิงไปฟังฟังอาจจะดี by um, our feelings or our uh, laziness, so to speak. We cannot progress in our practice. We don't have uh, diligence and effort. So uh, we're lucky to do the prayers twice. And last night uh, we had a Tama talk from about 7.30 to about 9.30, 10 o'clock. And again, the same tonight. Uh, So Longpa was started by Longpa Chambat, who will be teaching the Dhamma, and, and Longpa will um, give some further teachings after that. นี่ก็เป็นการเกริ่นนำและก็ต่อไปได้เพิ่มแปลภาพภาวนาสู่พวกเราฟัง เสียงดังฟังชัดดีนะเอาต่อไปให้ท่าน ผู้ภาวนานี้จะต้องให้จิตคิดอยู่ในบทธรรม เราเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าอยาก So zien we elkaar. like seeing the fire, knowing that that fire is suffering, and so we become wiser and learn not to reach out to God and touch it. ด้วยการภาวนาขับด้วยสติด้วยปัญญาของเราไปหักข้ามมันหักข้ามมันแล้วอย่างนแล้วยังทำลายมันอีกทำลายออกจากหัวใจของเรา ถ้าเราไม่ขัดด้วย saw the truth of suffering, saw the truth of birth ว่าภาวนานี่สบาย ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น อย่างเรามานั่งอยู่เวลานี้ ไม่ใช่สบาย เพราะอะไร เพราะหนึ่ง เราต้องทุกข์ทางกายเพราะการนั่งของเราคือเจ็บปวด ยิ่งนั่งนานเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเจ็บยิ่งปวดนี่ก็ไม่สบายแล้วประการที่สองหลังจากเรานั่งแล้วเราต้องควบคุมจิตใจของเรา ไม่ให้คิดไปทำอื่นนี่การควบคุมจิตใจของเรานั้นแหละเป็นสิ่งที่ยากมากลำบากมากอยากจะให้มันอยู่ คิดไปถึงลูกตรงนั้นตาตรงนี้ สมบัติตรงนั้นตรงนี้ของเรา ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรากำหนดรู้แล้วมีความอดทนมีความเพียรบังคับจิตใจของเราอยู่กับตัวกับองค์โคนาของเราแล้วเราจะเจอความสุขหลังจากที่เราต่อสู้ความทุกข์นั่นแหละความสุขจะเกิดขึ้นที่เรียกว่าความสุขในสมาธิ Here we must have patience and diligence and effort. And if you don't try, you cannot it on. If you think, this suffering is too much, this pain in my leg, in my back, or the mind, when you try to control the mind to be peaceful, or you really want it to be peaceful, you want samadhi, that very, very, that very wanting, craving, in fact, will be an obstruction to peace in your mind, there's too much wanting. So it's difficult in the beginning, both for the body and for the mind. There is suffering, and the suffering is to be known. And for Buddha, he sat in Kavanagha before enlightenment, sat to the point where he fainted three times. For six years he, he tried to find a way If we can think of this, and we have the patience and forbearance and diligence and effort, we will eventually find the sukha, or the peacefulness, the calmness, the tranquility. And this is the goal of the samadhi, to find the sukha, or the peacefulness ที่กับเพื่อนอยู่เราจะไปมองดูเรา ำลังของเรา ไม่ว่ากำลังสติกำลังปัญญากำลังความคิดอะไรของเรา มันหลงลืมมันอ่อนเพี้ยนเพียแน buscar a Deus. investigate. We can investigate our bodies, investigate the impermanence in our minds and our bodies. Nothing is permanent. All things are impermanent. From the beginning, our bodies start in our mother's womb. Slowly Because our minds are attached and want things to stay stable and constant, our hearts want our wealth, our family, our bodies to stay with us all the time, not to change. But no matter how much we want things to stay stable, impermanence will not stay still. We must lose all things. All things are impermanent. Our hair will go white, our skin will wrinkle, our strength mental and physical will diminish. Nothing is permanent. 好吧。 เราต้องวางเขาไว้แล้วให้เขาเดินไปตามกฎอันที่จังทุกข์งนัเอถ้าเราไปพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าใช้ปัญญาของเราค้นคว้าดูให้มัน เราก็มา เป็นสัตว์เป็นบุคคลจิตเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นเขา เหล่านี้ก็จะปล่อยวางลงหมดทำระออกหมดจากจิตใจ ใจก็บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ก็คือไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความมลหไม่มีราคะตัณหาอยู่ในหัวใจ Dhamma, impermanence, to see the truth of this clearly. If we see this, suffering does not arise in our hearts. We want all things to stay stable. to that which is impermanent, that which again cannot stay with us. So use wisdom This is how we hurt ourselves or harm ourselves, like a banana shoot that kills the plant, or the bamboo shoot as well. So it is with us, that with the defilements within us. because of the defilements, defilements that make us do bad karma. We have to receive the fruits of that bad karma. In other realms, the prey realm, asura realm, or even the animal realms, no beings really want to be born defilements in our lives that cause us to be karma and how to receive the consequences of this karma. We must use mindfulness and wisdom and effort to correct and cleanse our hearts, to purify our hearts. The pure mind has no greed, no anger, no ignorance, no desire in the heart at all, and therefore it is free from suffering. างแล้วเราสามารถจะควบคุมจิตใจของเราให้เป็นสมาธิได้ทุกครั้งไปอันนี้เรียกว่ากำลังของสติกำลังของปัญญาสามารถควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ ลึกลับอยู่นั้นอีกมากมาย เอ็นกระดูกต่างๆในร่างกายของเรา เราจิตใจของเรานั้นชอบ ของสวยของงามท่านจึงให้พิจารณาตามความเป็นจริงจึงจะทำลายความกำหนัดยินดี ารณาให้เห็นว่ามันไม่ส เป็นที่เกิดของจิตใจรุนแรงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอน ให้พวกเราไปพิจารณาข้างนอกก็ได้ เช่นคนอื่นสาตว์อื่นข้างในก็คือร่างกายของเราทั้งหมด พิจารณาข้างนอกและพิจารณาข้างในมันอยู่ในกายของเรานี้ มีอะไรบ้าง ที่สะอาดสวยงาม มีไหมในร่างกายของเราถ้าเราไม่อาบน้ำสักสองสามวันเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ทำความสะอาดเลยร่างกายของเรานี่มีอยู่ไหมแม้แต่ผมของเราไม่ชาไม่ล้างก็มีกล่อันนี้คือหลักธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้ แต่จิตใจของเราเป็นหลงจึงเกิดความกำหนัดยีนดีเกิดความรักความชังขึ้นมา นี่แหละพระพุทธเจ้าให้สอนพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเข้าไปที่จิตตัวที่หลงจนกระทั่งเห็นตามความเป็นจริงแล้ว ถ้าปล่อยวางได้แล้วนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิด ในภพน้อยภพใหญ่ท่านเรียกว่าพระอนาคามี So, as you know, to calm our minds, and our minds achieve samadhi, Yeah. we can eradicate the defilement, the attachment, the attraction in our hearts. And if we can get rid of these defilements, we will not have to be born in any of the three worlds. But if we still have these attachments, we will certainly be born in the three worlds. We can use our bodies and the things outside of our bodies contemplation, to see the truth, to see that in fact they are not beautiful, and to come to the truth of understanding Gracias. I use wisdom to teach the heart the truth, investigating anicca, impermanence, dukkha, suffering, anatta, non-self, through vipassana or insight meditation. Use asana pamatana or the contemplation of the body as being unattractive to see the truth. To see the truth In the body, so that you can let go. Eventually, when the practice develops further, you can uproot the cravings, uproot the ignorance, Just. in This is the preliminary principle, and following this will be a question and answer session. มีคนยกมือแล้วฟังผมสั่ง sometimes the mind uh, cannot balance um, if it push too much put too much effort to for the mindfulness I will feel that I'm strangling my my mindfulness so I think it's is it correct to say it's actually a kind of craving as well Thank you. คิดก็ตามจิตให้บริกรรมให้อยู่กับอารมณ์เดียวก็ตาม ถ้าสติเราสมบูรณ์ มันเป็นการปฏิบัติทั้งนั้นเพราะสติ สามารถปิดกั้นกิเลสไม่ให้ไปยุ่งใหญ่กินของเราได้ คอยตั้งใจและทำสติให้แน่นหนามั่นคงมากขึ้นเพิ่มขึ้น It's good that you're developing mindfulness. And mindfulness is, the right way. Without mindfulness, the mind cannot become tranquil. When the mindfulness is um, complete or, or consistent, this mindfulness will cause, will prevent, this mindfulness will prevent the cravings for, from arising. So Uh, so put your effort into making your mindfulness uh, very consistent and constant. Uh, do you understand or do you have some further question? Um, sorry, I'd like to clarify because um, the question is like how to balance the, the effort because sometimes the effort I think it might be too strong and they have headaches and, and, and feel not comfortable. Thank you. จะขอเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าเกิดบางครั้งความเพียรมากเกินไปอาจารย์ก็ปวดหัวอาจารย์ค่ะต้องทำอย่างไรถึงจะสมดุลเจคะอะไรนะเรียนหรืออะไรปวดหัวอาจารย์ค่ะคือตอนที่ทำให้ปวดหัวอาจารย์ค่ะก็อยากถามว่าทำอย่างไรถึงจะสมดุลนะเจ้าค่ะทำไมทำไมคิดยังไงทำยังไงถึงว่าความเพียรมากเกินไป uh why, why do you think that you're putting in too much effort? ทำยังไงถึงว่าความเพียรมากเกินไป uh, um, What is it you're doing or, or how is it you're practicing? ฮัลโหล Um, sometimes if I I'm in a rush that I want to, to, to do my meditation, so I will try to, okay, I want to be mindful. So I will, I will push myself a lot and I will feel very much of tension and, and even hate it. But, and I know that I think it's, it's my, my effort is, is not right. But if I, usually if I can spend like one, two hours and I, I know that I have the time to meditate, then there's no problem. Uh, it, it is quite school, I think. But the problem is, is I know that I have no time, but I want to seek meditation, I want to money, that my mindfulness. So I will feel that, that I put in too much effort and that, that hate or something like that. Thank you. เขาบอกว่าถ้าถ้ามีเวลานะคะหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรที่สามารถที่จะภาวนาได้ làสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองอ้าว no, you must not tense your mind or your body. You must not be tense when you're doing mindfulness. Uh, don't uh, tense your mind or your body, but just uh, be aware and just know and be aware. So, um, ถึงแม้จะมีเวลามากน้อยก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมเจ้าคะ มีเวลามากน้อยก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเวลามากน้อยไม่เกี่ยวถ้าทำถูก So whether you have a lot of time or a little time is not the point. It won't matter if you do it in the right way. So the right way means uh, to, to relax yourself and to just knowing and be mindful. So don't tense your body and mind. ขึ้นชื่อว่ามัชชิมาปฏิปทาไม่มีคำว่ายิ่งเกินไปและไม่มีคำว่าหย่อนเกินไป ไม่ไม่ไม่อยากอะไรนะคะใช้ใช้คำพูด middle way middle c l a s ไม่ต้องเว e อัดแปลอัดสื่อเป็นสายาอังกฤษเดี๋ยวจะอธิบายทางสามแง่ที่พุทธเจ้าประสงแสดงในธรรมะจักกับบอกพระธรรตสูตรหนึ่งอักขรมหานุโยท่านแสดงว่า ทำตนให้เหน็ดเหนื่อยรือหมายถึงว่าเคร่งเกินไป การมาสุขาริการโยกประพฤติตนตัวพันในกามท่านถือว่ายาเกินไปหย่อนเกินไป ประพฤติทางสายกลางไม่ยิ่งไม่หย่อนนั้น เป็นการที่ประพฤติประกอบไปด้วยศีล สมาธิและปัญญา เราจะทำจนตายก็ไปถือว่าเคร่งเกินไปไปก่อน so ห uh, Paul is explaining the the three ways you know, the middle the middle way the middle path um, before the Buddha became Buddha he he did a path that was very t o r t it was not the right path. And the other extreme being, being lost in sensual pleasures, being lost in um, uh, the various comforts of the body. So the middle path is in between and is the path of the moral precepts, development of tranquility meditation, and development of wisdom. So even if you do this to the death, it is not said to be something that is too much. ิลมัฐานโยกแปลว่ายิ่งเกินไปนั้น ก็ผิดทาง ไม่ใช่ทางปัสรู้คำว่าสุขกามสุขาริการโยกนั้นย่อนเกินไป ประพฤติตนอำนวยตามตามในหัวใจ ก็ถือว่าหย่อนเกินไป ก็ไม่ใช่ทางปรัสรู้ เพราะมันไม่ถูก มันผิดทั้งสองทาง So this is like uh, the middle path is not not the path of the way uh, uh a road for us to walk so to The practice of doing things in a way that's too extreme. There are two extremes. Uh, I can't repeat to you the name of it, but the first extreme being uh, tormenting the body. This is the wrong way. The other extreme being giving in to sensual pleasures too much. This is also the wrong way. So whether it's too tense or uh, too loose, both of them are the wrong way. But the middle way is the middle practice is the right way. เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเปิดทางเส้นใหม่ทางเส้นทางเส้นใหม่นี้ท่านทรงกล่าวว่า มัชชิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางไม่ยิงไม่หย่อน เป็นเส้นทางที่ตรงแนวไปสู่มรรคผลนิพพาน ซึ่งโยมปุจจาโอเปนนิ่งขา t middle way this path is a straight path to achieving nirvana ซึ่งเราเริ่มปฏิบัติไปตั้งแต่ การตั้งใจรักษาศีลสัมมาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโววาจาชอบ การงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบ อันนี้เป็นเรื่องของศีล And we start practicing this way, first with observing the moral precepts, so the sila, So, Sama b Vaja, right speech, Sama b k a m a t a right action, Sama b Achivo, right livelihood. These are the basics of uh, the moral precepts. อันนี้คือศีลแค่เราเริ่มตั้งใจรักษาศีลเท่านั้นมันก็เป็นวิธีการระงับกิเลสแล้ว Just to have the intention to observe the law precepts is already a way of eradicating the defilements. กิเลสไม่ออกมาเพ่นพ่านที่กายของเราที่วาจาคำพูดของเรา The defilements do not act up in our speech and our actions. The defilements cannot show themselves through our bodily and verbal actions. องค์ของสมาธิก็คือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ มันเริ่มจากศีลแล้วก็มาสมาธิ So the second step is samadhi or development of tranquility meditation and the three aspects of this are sama vaya ah or right effort, sama sati right mindfulness and sama samadhi right concentration สัมมาวายาโมพยายามชอบ พยายามชอบในที่นี้ก็คือ พยายามระมัดระวังไม่ให้กิเลสใหม่เกิดขึ้น so one effort for s a m b a l a y a m o is the effort to prevent new defilements from arising เช่นอย่างเราเคยประพฤติชั่วอย่างมาก่อนเราก็ต้องพยายามละพยายามเว้น for instance to avoid this and not do this again พยายามพยายามไม่ให้กิเลสใหม่เกิดกิเลสเก่าที่มีอยู่ในหัวใจพยายามละ Don't allow the new defilements to arise and the old defilements in the mind you must also get rid of them ในเรื่องของใหม่ไม่เกิดของเก่าเราก็พยายามละท่านลองทายดูว่าสิ่งนั้นจะหมดไปไหม So If we don't allow any new defilements to arise, and we get rid of the old defilements, do you think that do you think that the defilements will all go away เหมือนกับเรานั่งเรือรั่วเรือทะลุน้ำคักเข้าไปในเรือ think of sitting in a boat which has h o l e s i n it, and the water is coming into the boat. สมมติเราจะนั่งเรือข้ามฟากเราจะต้องอุดรูอุดช่องที่น้ำไหลเข้าไปซะก่อน If you want to use this boat to cross the river, you must first plug the holes in the boat. เพื่อไม่ให้น้ำใหม่เข้าไปในเรือและน้ำเก่าที่มีในเรือพยายามวิ่งออก so that no new water will get into the boat. As for the water inside the boat, you must ในเมื่อน้ำใหม่ไม่เข้าน้ำเก่าเราพยายามวิดออกเราวิดไปเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้น If we don't allow any new water into the boat and existing water in the boat, we scoop it out. เรือเราก็เบาสบายเรานั่งข้ามฟากข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นได้ Our boat will be light and able to bring us across the river easily นี่เป็นองค์ของสมาธินะเป็นเครื่องประกอบของสมาธิ These are the factors contributing to samadhi or tranquility meditation อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเราเช่นเดียวกัน เราพยายามลดเราพยายามรับวันสังวรระวังไม่ให้กิเลสใหม่เกิดกิเลสเก่าที่มีอยู่แล้ว เราก็พยายามละ So we must conduct ourselves with care and diligence not to allow any new defilements from arising, and the old defilements we must also let go and get rid of them. กิริยาที่เรามาเทียบนี้เช่นอย่างเราทำจิตให้ได้รับความสงบอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในเมื่อจิตเราสงบอยู่กับคำว่าพุทโธกุศลมันก็แทรกจิตเข้าไปไม่ได้ When we practice สมาธิ meditation with the word putto putto putto and the mind is together with putto at that moment no defilements arise กิเลสใหม่ก็ไม่เกิดกิเลสใหม่ก็ไม่เพิ่ม no new defilements arise or increase at that time กิเลสเก่าที่มีอยู่ในหัวใจที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณา As for the old defilements that are in our minds or in deeper levels of our consciousness, uh, down to the level of understanding. For that, we must use panya or wisdom to eradicate. ใช้ปัญญาพิจารณาเพราะตัวความหลงของจิตของเรายังอยู่เต็มแปร่อยู่ในหัวใจของเรา We must use wisdom because at that time our minds are still completely ignorant. Ignorance is still full in our minds. านจึงเทียบกับภาวนาประทานอนุรักษนาประทานที่เป็นภาษาบาลีเราพูดทักษาได้ This i ภาวนาประทานอนุรักษนาประทานภาวนาประทานก็คือพยายามทำใจให้ฉลาดเพิ่มขึ้น อนุรักษนาประทานความฉลาดที่เราเคยสั่งสมมาแล้วมีมาแล้วเราพยายามรักษาเอาไว้ Kalanavaka is to make the mind wiser, more intelligent than it used to be. and Anurakkanavaka is to look after or keep the wisdom or intelligence that has already arisen. We try to be aware of uh, noting the defilements และพยายามพิจารณาย้อน ไปดูเหตุให้เกิดกิเลสที่เรียกว่าสมุทัย I investigate going within looking within to see the cause of suffering or samudaya ถ้าเราจะพูดตามหลักอริยสัจสี่ก็คือกำหนดทุกข์และย้อนไปดูสมุทัย In accordance with the Four Noble Truths, we note or are aware of suffering and go back and look at the cause of suffering. เราดูตัวทุกข์ซะก่อน ตัวทุกข์นี่เราเห็นว่าจะเป็นเฉพาะทุกขเวทนาไม่ใช่ ตัวทุกข์นี่หมายถึงขันธ์ทั้งห้านี่แหละคือตัวทุกข์คือคือกองทุกข์ When we refer to suffering the dukkha, i s not just pain in the body, but in fact dukkha is the five k h a n d a s or the five aggregates. ขันธ์ทั้งห้านี่เป็นกองทุกข์ ท่านให้กำหนดรู้แล้วกำหนดพิจารณา The five conducts or the five aggregates are suffering. This is something that we must note and investigate. The five khandhas are not the cause of suffering, but they are the result of suffering. ตัวเหตุที่แท้จริงคือปัญหามีอยู่ในใจของเรา The real cause of suffering is tanha or the cravings within our hearts and minds เพราะฉะนั้นในขณะที่เราตั้งใจภาวนา เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ หรือเราพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปบางทีปัญหามาแทรกเข้ามาในหัวใจ So when we're in meditation, maybe with the word puto, puto, puto, or contemplation of the body, Sometimes the craving arises. ในขณะที่เรากำหนดพิจารณาร่างกายนั่นแหละคือการกำหนดตัวทุกข์และพยายามย้อนไปดูสมุทัยเพราะสมุทัยคือตัณหาเวลามันเกิดมันเกิดที่ใจ So investigation of the body is investigation of suffering. But we must go back and look at the cause of suffering, the samutai, the attachments and cravings, and that is something which we must see in our mind. ายึดว่ากายเรากายของของเรา It makes us believe and attach that this body is me is mine เมื่อตัญหาเกิดขึ้นอุปาทานก็ตามมาไหมปาทานตามมาทันที Whenever craving arises immediately the clinging and attachment follows เพราะฉะนั้นศีลสมาธิ และปัญญาจึงเกื้อกูลกัน the moral precepts, samadhi, and panya wisdom all help each other. ภาวนาประทานอนุรักษณาประทาน ก็คือทำความฉลาดใหม่ให้เกิดขึ้น และความโง่เก่าๆที่มีอยู่ในหัวใจและเมื่อเราพิจารณารอบรู้สิ่งเหล่านั้นก็ตกไปภาวนาประทานอนุรักษณาประทาน that is giving rise to new intelligence or new wisdom, and also looking after the existing wisdom or intelligence. เมื่อกิเลสในหัวใจของเราไม่เกิดกิเลสใหม่ไม่เกิดกิเลสเก่าเราก็พยายามคลี่คลายให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ When new defilements arise in our minds, and we try to look at the old defilements and also investigate and understand and eradicate them. ราคะโทสะโมหะ ซึ่งเป็นผลผลของกิเลสเหล่านั้นก็จะค่อยๆ หมดไป ค่อยๆ หมดไป Thus the desires and ignorance and anger which are the results of the defilements ในขณะเดียวกันเราไม่ใช้สติ สติในอริยมรรคมีองค์แปดนั้นคือสติมาสัมปชาโนมาตาปี we use mindfulness ว่าทับศัพท์สติมาสัมปชานโนอาตาปีสติมาสัมปชานโนอาตาปีสติมาก็คือการมีสติ สัมปชานโนก็คือการมีสัมปชัญญะอาตาปีหมายถึงการระคับประคองสติกับสัมปชัญญะเป็นอาตาปี เป็นความเพียร so สติ is mindfulness สัมปชัญญะ c a e a r comprehension a าตาป is the effort to maintain these uh, to maintain the awareness and comprehension สมาสติมาสัมปชัญโญอาตาปีนี้เป็นเป็นสมาธิในตัวเป็นสัมมาสมาธิ พราะฉะนั้นสัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์แปดจึงพร้อมและประกอบอย่างนี้จึงเป็นผลทางที่ชำระดัดแปลงแก้ไขกิเลสทั้งหมดไปอย่างหัวใจได้สติสัมปชัญญะอาตาปีปีสิง mindfulness clear comprehension and the effort to maintain are in themselves samadhi they are in themselves ไม่มีให้ท่านทั้งหลายไปใคร่ควรให้ดีใคร่ควรให้เข้าใจตามนี้ ท่านจะตั้งใจปฏิบัติจนขาหักแข้งหักจนใกล้จะตาย ท่านก็ไม่ถือว่าเคร่งเกินไปเอ่อ e l a d t e i e m e u h think about, um, contemplate and consider this. And even if you are to practice to the point where your limbs are broken, your leg is broken, this cannot be considered um, too much uh, discipline or too much effort. I'm ah. ถามเพิ่มเติมอีก ah, Some other questions? Lehrer, เกิดด้วยตัวของตัวเราเองใครจะมาหักมาล้างมาลบมาล้างยังไงยังไงก็ ไม่ยอมเชื่ออยากเชื่อความเห็นของตัวเองเพราะฉะนั้นยังไม่มีใครสามารถจะมาถอนถอนได้ เป็นอาจารย์ศรัทธาเราทำให้ถึงอาจารย์ศรัทธาแล้วกัน clear to you, that is when we have the confidence to believe. It is not you think of it or you imagine it when you have the confidence, but because the phenomenon happened to you, that is cannot be denied. So that was answer. Then the second question intelligence must be um, monitored by truthfulness โยชน์ต่อเนื่องกันนั่งก็คือทำใจให้สงบก็ได้พิจารณาให้เกิดปัญญาก็ได้ เดินจะเดินให้สงบก็ได้เดินพิจารณาให้เกิดปัญญาก็ได้ มันเป็นอิริยาบถที่เราต้องจับให้มันต่อเนื่องกันถ้าเราจะนั่งเฉพาะภาวนาเดินตรงเราก็เดินที่ไปเฉยไม่ไม่ไปทำความเพียรมันทำให้เกิดช่องว่างในหัวใจของเราเช่นอย่างเรานั่งภาวนาครึ่งชั่วโมง ไปเดินทั้งวี่ทั้งวันกิเลสมาแทรกทั้งวี่ทั้งวันเราไม่ได้ปิดกั้นในเมื่อเราไม่ปิดกั้นเนี่ยน้ำใหม่มาซึมเข้ามาเรื่อยซึมเข้ามาเรื่อยซึมเข้ามาเรื่อยทะลักเข้ามาเรื่อยน้ำเก่ามีแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเราอยู่ในท่าที่ที่สำรวมระมัดระวังตลอด หมายความว่าเราดรูซึมรูรั่วน้ำใหม่ไม่เข้ามา น้ำเก่าเราพยายามใช้ความเพียรวิตออกวิตออกคำว่าวิตออกคือพิจารณาเพื่อทำลายความหลงของตัวเองนะลองแปลบอกคำถามก่อนบอ the ถา e s t w a what is the difference between sitting and walking meditation? Um, so the p o e a n s w e r that the sitting and walking is um, um, really sort of the just the external. Whether you're sitting or walking, you can do it for the purpose of peacefulness or tranquility, as in doing samadhi, or you can sit or walk for the purpose of doing um, inside meditation to investigate for wisdom. So if you're sitting maybe for half an hour, but the rest of the day you're just walking around without any mindfulness at all, this is like you're allowing water to get into your boat, and you're not preventing the uh, new developments from arising. But um, if we are cautious and aware and, and uh, controlling our senses all the time, then whether we are walking or sitting or, or um, we are not allowing uh, the new developments to arise. So the new water is not getting into the boat, and we also take the water out of the boat. That means we're investigating using uh, wisdom to go into the the, um, the truth inside of ourselves. Okay, sitting uh, seems to allow me to focus more easily than walking. And um, she asked me, oh, is this, is this the case? And Opa answered that it's really up to the พุทธเจ้าอดพระกายหาร49วันความแข็งแรงร่างกายไม่มีอ่อนท้กคนจิตก็น้อมตัวเข้ามาจิตไม่เป็นกังวลเมื่อเราทำงานเหนื่อยอยากจะนอนเห็นไหมนอนหลับเลยเห็นไหมแต่ถ้าจิตมีกำลัง นอนไม่ค่อยหลับคิดฟุ้งซ่าน Sometimes when and we find that the mind cannot focus or concentrate. Um, Nepal uh, recommends that um, to walk a lot. Um, and teachers have also recommended to do a lot of walking in this case. You walk for two, three hours. And when you come to sleep, you find that it's much easier to control your mind. When the body has a lot of energy, this can also ้าว่าควรจะปฏิบัติอย่างนี้ต่อ หรือว่าเปลี่ยนวิธีเพราะว่าพระอาจารย์หลายท่านบางท่านก็บอกว่าตกประวัติเป็นเรื่องดีบางท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีสมควรจะปฏิบัติต่ออย่างนี้นะต้องเข้าใจประวัติให้ถูกไม่ใช่ไปว่าความหลับเป็นประวัติไม่ใช่เพราะว่าแบบนั้นควาคนทั่วไปก็มี มันไม่ใช่นักภาวนาก็มี เรานอนให้ยิ่ ว่ามีภวังยาแต่พูดภวังยา and all you know you felt sick because you are sick you must have ample sleep before you meditate ที่สำคัญที่สุดนะที่สำคัญที่สุด ขอให้เรามีสติ ขอให้เรามีสัมปชัญญะพยายามประคององของสติองของสัมปชัญญะให้ต่อเรื่อง เราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนเราจะทำงานเราจะยินนู้นเราจะช่วยนี้ อันนี้เป็นการเจริญมหาสติ เพราะฉะนั้นท่านเน้นสติกับสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะในจิตของเรา เราต้องหนดรู้ ตัวจิตที่รู้ที่สุดในขณะนั้นในปัจจุบันนั้นนั่นคือตัวสติ มันตื่นจิตมันตื่นมันรู้ ปัญญาคือรู้ตัวในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันก็คือรู้ตัวเพราะฉะนั้นการเจริญสมาธินั้นมันมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาอยู่ด้วยกันนะแต่มันเป็นปัญญาพื้นพื้นมันไม่ใช่ปัญญาทพื่จิตจาะลึกเข้าไปหหลักสัจธรรมอย่างแท้จริงท่านมีให้พิจารณาคนว่าเจ๊งเพื่ออ่านความนะ Most importantly, when you meditate, you must have both mindfulness and clear comprehension of the body. Focuses on your all the four posture the whole day, be it sitting, walking, lying down, or um, swimming. So when you can do this uh, continuously for the whole day, be mindful. That's when you develop mindfulness properly the um, mindfulness and the wisdom start with the basics. So you do not lose your mindfulness at all to work the whole The Your practice must be based on mindfulness and clear comprehension. This is the full foundation of the mindfulness as preached by the Lord Buddha. แม้แต่เรานอนเราก็ไม่ทิ้งสติเราก็ไม่ปล่อยการประคับประคองสติ ถ้าประคองหรือถ้าเราอยากพุทโธพุทโธแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปจนหลับสนิทกันไปเลยหลับสนิทคือตกระวังหัวตาต้องหลับระวังรวม Even when you sleep, you be diligent and hard at work on reciting the word Buddha, Buddha until you fall asleep. Then that is called Mavangya. เข้าใจไหม Do you understand the question? ต้องต้องเจริญสติ การเจริญสติ การเจริญสติไม่ผิดที่พวกเราถามพยายามถามพยายามแยกพยายามแยกเป็นสมถะเป็นวิปัสสนา แต่ถ้าหากเราเจริญสติตลอดมันได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาไปในขณะเดียวกัน Cultivate mindfulness is good. When you cultivate mindfulness, you can attain both the calm and the insight. ถ้าเป็นถ้าเป็นวัดมหาธาตุเขาอบรมนะเขาให้กำหนดลมหายใจเข้าพองหายใจออกยุบพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอคิดหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอคิดหนอนี่คือการเจริญสติมันเข้ากับหลักมหาสติเข้ากับหลักมหาสติ ดับแล้ว เอาจนไฟขาด very s t ร o n g e n e r g เพอเวลาเวลานอนก็นอนนอน เวลาแต่เวลาตอนหลับเขาไม่ได้เห็นว่าหลับหนอน เพราะมันว่าไม่ได้แต่พอเวลาตื่นขึ้นมา เดินเดินหนอ ยิบยิบหนอ ตักตักหนอ เข้าปากหนอเคี้ยวหนอรสหนอนี่คือการเจริญสติบางทีเขาเดินช้าๆย่างหนอย่างหนอย่างหนอเหยียบหนอย่างหนอเหยียบหนอนี่คือการเจริญสติ แต่ถ้าเราเข้าใจไม่แตกต่างอะไรกัน มันเป็นการเจริญสติการเจริญสตินั้นเป็นการเอาสติมาทำกับที่จิตของเราเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนตามหลักมหาสติท่านบอกให้กำหนดกายตามรู้กายกำหนดเวทนากำหนดจิตบางครั้งท่านท่านให้กำหนดธรรมกำหนดธรรมก็คือพิจารณาธรรมพิจารณาหลักอริยสัจสี่พิจารณาหลักโคตรชงเจ็ดพิจารณาหลัก ริยมรรคมีองค์แปดพิจารณาหลักธรรมล้วนๆท่านว่าพิจารณาธรรมวิธีการนี้ก็เป็นวิธีมัดจิตของเราให้สงบมัดจิตของเราให้ค้นคว้าให้พิจารณาโดยปัญญาเรารู้ได้สรุปตรงนี้การปฏิบัติของเรา ที่จะทำให้ได้ผลก็คือ เราต้องเจอสติให้แน่นแน่นมั่นคงสติสัมปชัญญะและกความเพียรประคองมันเป็นองค์สมาธิในอริยมรรคมีองค์แปด ไม่ผิดแต่สำคัญว่าเรามักจะคิดว่าเครียดเกินไป เคร่งเกินไป นอนน้อยเกินไปบางทีก็ท้อใจนอนไม่อิ่มนั่งภาวนาไม่ได้นานเราจะทำงานเราให้มีสติกำกับเราจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดจะให้มีสติกำกับมันเป็นการระมัดระวังอยู่กับเรื่องตัวตลอด แบบนี้เราได้เปลี่ยนขอให้เราจับหลักนี้ไปไปป ปัตก็แล้วกัน ถ้าต้องการให้สงบกับพุทโธอย่างเดียวพุทโธทียิบลงไปก็ได้ต้องการมาพิจารณาลมกำกับด้วย ก็พุทเข้าไป ลงหายใจ ก็พุทเข้าไป ลงอัวมาโธออมาพุทโธพุทโธขอให้เราตั้งใจทำความเพียรให้ต่อเนื่องก็แล้วกัน เราอยากไม่ต้องวนหาผล ที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในหัวใจของเรา ื่อสติมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจะเกิดความรู้สึกเอออิ่มเพราะมันสนุกอยู่กับตัวกิเลสมันแทงจิตไม่ได้มันทิ่มแทงจิตไม่ได้แล้วก็จะเป็นคนมีพื้นเนจิตที่ดีขึ้นเพื่อปูดดีขึ้นดีขึ้นจิตจะแจ่มใสจิตจะปลอดโปร่งจิตจะฉลาดจิตจะรวดเร็วว่องไวมันมีผลมันมีในส่วนนั้นเอาพูดอีกสักรอบหนึ่ง่งนี้ก็จะจบแล้ว In the school of Mahakaya, they use the root term no with all the actions. for instance, uh, the no, down no, stepping, even going to see, no no, Yes. เพียรเพื่อเชิดชูเพื่อพยุงภพชาติของตัวเองให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้นขอให้เจ้าผมตั้งใจคำแรก And those of you have received in concentration, may you continue the practice. And tomorrow, ษาอังกฤษไม่ได้ภาษาจีนก็ไม่รู้เรื่องมีแต่ภาษาภาษาธรรมะ ภาษาไทยมาแล้วแปลเป็นสื่อสู่คนฟังก็คิดว่าจะได้ประโยชน์โสดผลตามฐานะแห่งตนแห่งตนเพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปนี้ก็จะให้พรให้พรเสร็จแล้วก็รู้ใจให้พรพวกเราเสร็จแล้วก็ให้พวกเราอาหารสมาเสร็จแล้วตราพระสงฆ์แล้วก็เป็นนั้นจบ ยุติวันนี้เพียงเท่านี้เอาแปลกสักหน่อยหนึ่งหลวงพ่อไทยชีวิต our youth and their hearts